Ailuros kai myes. Entinig oikia poloi myes esan. Ailuros de tuto gnus eken en kai syllambanon hena hekaston kateestien. Hoi de myes sune hos analiskomenoi kata ton opon edunon. Kai ho ailuros me keti auton afikneista dynamenos dein egno di epinoias autus e calleistai di anabas epitina passalon kai heauton auton encende apocremasas prose ton necron ton den mu ontis hos etheasato auton eipen al o hutos soige kain sulax genei Ou projelous omai ho logos de loi hoti hoi phronimoi ton anthropon hotan tes enion moktherias peirathosin ukheti auton tais hypokrisesin houtoi exapatontai